Možda nam reći nešto o odgovornosti koju muž ima prema žene, izlasti, šminka, miris i ponašanje? Naravno, muž ima, muž ima, muž je u svojoj kući odgovoran i on mora paziti kako mu se odjeva njegova supruga, kako mu se odjeva njegova kćerka, šta se u kući unosi, da li se u kući sluša muzika, da on je odgovoran, on je pastir, on je čoban, on čuva, a mi smo svi čubani, čobani u našim porodicama i mi čuvamo i mi smo za to odgovorni. Pa žena ako iziđe na ulicu, izlazi ti ispošao u džami, ona izišla, vidiš tamo nekako obukla, utegla se, strukirala se i tako dalje i ti gledaš, šutiš, ona u auto s tobom izlazi pa tamo napolje, pa prolazi pored muškaraca, ti si odgovoran za to. Ti si odgovoran za to, znači, i ti si dužan da reaguješ, ne mora znači biti to grubo, može se lijepo nasavjetovati, ali žena znači ima odgovornost, jeli, prema, odnosno muž ima odgovornost prema svojoj supruzi, odnosno prema njenom odjevanju. I da ne misli muškarac, ne ne, moja žena zna propise i njoj je jasno i ona ako se namiriše ili ako stavi šminku, ona zna, to ona će biti odgovorna. Bićeš odgovoran i ti kao i ona. Znači, vi ćete odgovorni, oba dvoje, a ti si odgovoran za svoju šta? Za svoju, znači, porodicu. I žena dužna koja muž kaže, idam, da se kući, presvuči se, presvuci se, u to onda ne ići da se Ne smije Znači, pa, pa, pa, pa eto, pa sve sestre, pa nek nosi sve sestre. Kada bi sve sestre isto u džahennemu, ćeš ti sa njima u džahennem? Ja nisam rekao da ta e, noša mora može odvesti sama u ali šarijetska odjeća ima svoje propise. Nisu došli ni od mene, ni od tebe. Allah tako hoće, pojasnila je ulema, znači stavili oni sedam tačaka, jel tako, islamske odjeće, i oni se znači moraju poštovati, mora se to znači, ovaj, u protivnom, imat će znači pored toga što nosi ili nešto od islamske odjeće.